بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu mwingi ورحمة rehma mwenye طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه hatukuteremshia Qur'an ili upate mashaka illa tadhkiratan liman yakhsha bali ni mawaidha kwa wenye kunyenyekea tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula materemsho yatokayo kwa aliyeumba ardhi na mbingu zilizo juu. Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahman mwingi wa rehma kakaa vyema juu ya enzi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara ni vyake vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi na viliomo baina yao na viliomo chini ya ardhi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa na ukinyanyua sauti kwa kusema basi hakika yeye anajua siri na duni kuliko siri Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye yeye ana majina mazuri kabisa wa hal ataka hadithu Musa na je imekufikia hadithi ya Musa idh raa naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'ala an-nari huda alipouona moto akawaambia watu wake ngojeni mimi nimeuona moto huenda nikakuleteeni kijinga kutoka huo moto au nikapata uongofu kwenye moto falamma ataha nudiya ya Musa basi alipoufikia akaitwa ewe Musa inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa hakika mimi ndiye Mola wako mlezi basi vua viatu vyako kwani upo katika bonde takatifu la Tua. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, nami nimekuteua wewe, basi sikiliza unayofunuliwa. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni, hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu, hapana Mungu ila mimi tu basi niabudu mimi. Wa aqimis salata li dhikri, na ushike sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Inna saata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, hakika saa itakuja bila shaka, nimekaribia kuificha ili kila nafsi ilipwe kwa iliyoyafanya. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى kwa hivyo asikukengeushe nayo yule ambaye haiamini na akafuata pumbao lake ukaja kuhiliki. Wama tilka biyaminika ya Musa, na nini hicho kilichomwa mkononi mwako wa kulia ewe Musa? Qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maaribu ukhra, akasema hii ni fimbo yangu naiegemea na inawaangushia majani kondoo na mbuzi wangu tena inanifaa kwa matumizi mengine. Qala alqiha ya Musa, akasema itupe ewe Musa. Falqaha fa idha hiya hayyatun tas'a, akaitupa mara ikawa nyoka anayekwenda mbio. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha alula, akasema ikamate wala usiogope, tutairudisha hali yake ya kwanza. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى na uambatishe mkono wako kwenye ubavu utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yoyote hiyo ni ishara nyingine linuriyaka min ayatina alkubra ili tukuonyeshe baadhi ya ishara zetu kubwa idhhab ila fir'auna innahu tagha nenda kwa firauni kwani hakika yeye amepindukia mipaka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Surat Taha imeteremka maka. Sura hii ni ya maka isipokuwa aya mbili nazo ni ya 130 na 131. Hisabu ya aya zake ni 135. Sura hii imeanza kwa harufi mbili za kuzindua juu ya muujiza wa Qur'an na kuwazindua wasikilizaji waisikilize. Baada ya harufi hizo mbili, cheo cha Qur'an kimetajwa na utukufu wa hii Qur'an ni utukufu wa mwenye kuileta naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmiliki mbingu na ardhi mwenye kujua siri na kilichofichikana kuliko siri kisha kimesimuliwa kisa cha Musa alayhisalam pamoja na Firauni na vipi alipoanza kupewa utume nabii Musa alayhisalam na yametajwa maombi yake kutaka nduguye Harun alayhisalam awe msaidizi wake wa kumpa nguvu tena vipi walivyokutana na Firauni baada ya kitisho cha mkutano wake kwa ajili ya ujauri wake. Na katika mintarafu ya haya, Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha kuzuka kwa Musa alaihissalam. Katika sura hii pana majibizano baina ya Musa na Firauni, tena baina ya Musa alaihissalam na wachawi, na hali ya Musa ya kuogopa kushindwa mbele ya wachawi, na fimbo yake ilipozimeza kamba zao, na tena mwisho vipi yalivyoishia mambo ya wachawi na kuamini kwao na Firauni kuadhibu. Kisha ikatajwa vipi Musa alivyotoka yeye na wana wa Israeli kutokana na Firauni na vipi alivyozama Firauni naye alikuwa kawafuatia baada ya kupasuka bahari na vipi Musa aliokoka akafika Jabal Tur akawaacha watu wake ili ende kwenye mlima kuzungumza na Mola wake mlezi na msamaria akawafitini kwa kuwachochea waliabudu sanamu la ndama lililoundwa kwa dhahabu. Na ilikuwa ukipita upepo ndani yake hutoa sauti. Musa alikasirika kwa yaliyotokea, akamkamata kichwa nduguye akimvutia kwake. Kisha katika sura hii tukufu yakatokea yaliyomsibu msamaria. Mwenyezi Mungu Subhanahu amesimulia hadithi ya kuvuka katika hadithi za Musa na nyinginezo na mwisho wa sura pana mausio mema juu ya subra na usamehevu na sala. Kisha ikabainishwa kubwatika washirikina katika matakwa yao ya muujiza mwingine usio huu wa Qur'an na subhanahu ameashiria hikma ya kuwatuma mitume. Tena sura hii tukufu imehitimisha kwa kuashiria adhabu watakayopata makafiri na malipo mema watakayopata waumini. Mwenyezi Mungu mtukufu ameanza sura hii kwa harufi nazo ni ta na ha ili kupingana na makafiri wanaokanya na kuwa kama ishara ya kwamba hii Qurani imeundwa kwa hizi hizi harufi mnazozitumia katika kusema kwenu. Na juu ya hivyo nyinyi mmeajizika, yaani mmeshindwa, ndiyo likatokea hilo neno muujiza kuleta sura wala ndogo au baadhi ya aya zilizomfano Qurani. Ewe mtume, sisi atukufanulia wewe Qur'ani hii iwe ni sababu ya kukupa ya nafsi yako kwa kuwasikitikia hao wapuuzi kwa kupuuza wewe. Lakini tumekuteremshia iwe ni kumbusho kwa mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu apate kumtii. Hii Qur'ani umezeremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo, muumba ardhi na mbingu zilizonyanyuka juu, mtukufu wa rehma ametawala sawa sawa juu ufalme wake. Ni wake yeye tu subhanahu ufalme wa mbinguni na viliomo humo na wa ardhi na viliomo juu yake na ufalme kwa vilio baina ya hivyo na maadeni na kheri nyinginezo zilizofichikana chini ya ardhi. Na kama uwezo wa Mwenyezi Mungu ulivyokusanya kila kitu, kadhalika ujuzi wake pia umekusanya kila kitu. Na ewe mtu, ukinyanyua sauti kwa kusema, basi Mwenyezi Mungu anajua, kwani yeye anajua unaposema na mtu na anajua unapozungumza na nafsi yako. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, Mungu wa pekee, mwenye kustahiki kuabudiwa pekee yake, kwani yeye amesifika kwa sifa za ukamilifu na ndiye mwenye bora ya sifa. Ewe nabii, unajua habari za Musa na Firauni? Pale Musa alipouona moto katika safari yake ya usiku kutoka Madiana kwenda Misri, Akamwambia mkewe na waliokuwa naye, "Ngojeni hapa, mimi nimeuona moto ule, natumai nitakupatieni kijinga cha moto kutoka kule mpate kuwashia moto, au huko nitapata mtu wa kuniongoza njia." Alipofika huko, akasikia sauti yenye kutoka juu inamwita, "Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola wako mlezi." Basi vua viatu vyako kwa heshima ya pahala hapa Kwani wewe upo katika bonde safi lenye baraka nalo tua Na mimi Mwenyezi Mungu nimekuteua wewe kwa kukupa utume. Basi sikiliza haya ninayokufunulia uyajue na ukuafikishie watu wako. Hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mungu wa pekee, hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Basi niamini mimi na niabudu mimi na dumu daima katika kushikilia swala ili uwe daima unanikumbuka hakika saa ndiyo miadi ya kukutana nami, nami miadi hiyo nimeificha kwa waja wangu na nimeonyesha ishara zake. Hiyo saa itakuja bila shaka yoyote na kila nafsi itahesabiwa kwa ilivyotenda. Ewe Musa, asikuachishe kuiamini saa na kujitayarisha kwa ajili yake yule ambaye haisadiki na akafuata pumbao lake kahiliki. Na nini hicho ulichokamata kwa mkono wako wa kulia Musa akajibu, hii ni fimbo yangu, jikongojea ninapokwenda na inachungia kondoo na mbuzi wangu, na inanifaa kwa manufaa mengine kama kuwatetea hayawani wangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu akamwambia Musa itupe hiyo fimbo chini kwenye ardhi. Musa akaitupa, akashtuka kuiona imegeuka nyoka na kwenda. Akamwogopa. Mwenyezi Mungu akamtuza kwa kumwambia, mokote wala usihofu." kwani tutamrejesha hali yake kama ya kwanza. Na ingiza mkono wako ndani ya mfuko wa nguo, ukiambatisha na ubavu wako, utatoka mweupe safi bila maradhi. Na huo tumekufanyia ni miujiza wa pili wa utume wako, ili tukuonyeshe baadhi ya miujiza yetu mikubwa iwe ni dalili ya ukweli wa utume. Nenda kwa Firauni umtakia amwamini Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee kwani yeye Firauni amepindukia mipaka kwa ukafiri wake na ujeuri wake.